अहिड़ी हिकिड़ी साफ़ शइ हूंदी आहे जो भई चिमके जे वरी थोरी पीली हणोसि त पोइ त नूर हणो तेल जो मिसाल आहे इहो सुठो तेल जे अॻिते हली तशबी ईंदी जिन माण्हुनि जे तबियत में फितरी तज़कियो ज़ायो न थियो आहे तलवी साथ आलमीअ जे करे उन्हनि खे थोरी रसाई रुगो ॾिबी चिणक ॾिबी दीन जी त हिकदमि मुनवर थी वञे जेकॾहिं अची वियसि इस्लाम जी तालीम कलमे तईब जो असरु कल्ब ते पहुची वियो पोइ त बसि त इहा तालीम उन्हनि माण्हुनि खे असरु कंदी जे तबियत में सफ़ाई हुजे बाक़ी हे माण्हू अलाह ताला फरमाए थोरा जो तशब हुजे जेकॾहिं असां हिननि मलायक मोकिलियो आहे कलमत आहे मु ॻाल्हाईंदा त ख़्यालु कयो <clears throat> क़बर में हीअ तकलीफ़ आहे आख़िरत जो प्रोग्राम एॾो दुरुस्त थींदो तव्हांजे ख़्याल ते न थींदो नबीअ जे पोयां अचो मुआ वारा थी ॻाल्हाए हशर न कुबला हर शइ हुननि जे साम्हूं किरी बीहारे <clears throat> एॾी असां हिननि जी <clears throat> ॻाल्हि साफ़ हिननि जे अॻियां रखूं आसमान मां फिरिश्ता अची हिननि जी तस्दीक कनि मु कबरनि मां उठी चवनि त न बि सचो अथव जेके तमामु उमतूं अॻे गुज़री चुकियूं आहिनि आशरनाक अलाए कुल शइ न आहे सभु क़ौमूं हिननि जे आॾो खड़ियूं करियूं जेके शिकिस्त खाई विया आहिनि अंबिया जे आॾो हाणे उहे त उते पेशेमान आहिनि परेशान आहिनि शयातीन ॿ क़िस्म हिकिड़ा इंस जा ॿिया जिन जा हिक ॿिए खे इशारा कनि था इहे सेखारनि था यू बाज़ बाज़ हिक ॿिए खे सेखारनि था ज़ुख़रफ़ल कौल मुलंब गुफ़्तगा ॾींदड़ ॻाल्हियूं गुरूरनि धोके ॾियण लाइ उहे माण्हू पंहिंजे उन्हनि ॻाल्हियुनि ते बीह था रहनि ऐं पोइ नथा अचनि वॾा शाह रब मां तुंहिंजो रब घुरिया त कोन कंदा छॾे न जेकी पाण में ई साॻूती ताक़तूं करे इलाही तालीम जी मुखालफ़त था कनि तव्हां कमु करियो मां मिलो ख़ुदा जे सुपुर भले तो सुखा भल त माइल थियनि उन तरफ़ दिलियूं उन्हनि जूं जेके ईमान नथा आणनि आख़िरत ते जे प्रोग्राम ते वञनि भली जंहिंमें अलाह तबारक ताला जी हुकूमत प्रोग्राम में क़ाइमु न आहे ऐं इन इन निज़ाम खे गॾिजी माण्हू उभो कनि था इहे आहिनि आहिनि ताक़तूं अमेरिका रूस चीन इंग्लैंड जापान हिंदुस्तान इहे सभु पंहिंजो इहे मुल्क़ इहे सभु ताबूती ताक़तुनि जे हेठि ॿुॾी विया आहिनि इहे गॾिजी हिक ॿिए खे यू ई बाज़म लाज़ ज़ुखरफल कौल गुरूर आहे मुलमा था ॾियनि हिक ॿिए खे चकमा पैसा ॾोकड़ तरक़ियुनि जूं ॻाल्हियूं मादियात में एतिरो ॿुॾी विया आहिनि जो इन्हनि जो इहो इहो गुसुल ई न थींदो सवाइ मौत जी जॾहिं इन्हनि जे मुक़ाबले में का ॿी जमात उथी कमु करे ऐं उहा जमात ख़तमु नुअ जे प्रोग्राम वारी जमात हुजे पोइ छो त हे त चवनि था त अणखुट आहे असांजो मामिलो कुफर जो मामिलो त अणखुट आहे ख़तमु नुबूत जो प्रोग्राम अचे कुफर खे ख़तमु करे न इहा ॻाल्हि आहे जेका सम्झ में अचे कंहिंखे ख़तमु नबूअ माना इंतिहाई प्रोग्राम तंहिं करे इस्लाम इंतिहा पियो सम्झाए इस्लाम इंतिहा पियो सम्झाए इंतिहा पिसंदी खे तव्हां ॾिसो केॾी ॻाल्हि आहे शराब जो हिकिड़ो ढुक थो पीए त असी लख रहणो इंतिहा पिसंदी आहे न ख़तम रुग जो प्रोग्राम ईअं थींदो हिकिड़ो बुछड़ाई थो करे पियो इंतिहा ई पिसंदि आहे त हुनखे सौ लख हणोसि या कतल करे छॾियोसि हिकिड़ो माण्हू जेकॾहिं <clears throat> लकड़ लॻी आहे सॼी उमिरि इंतिहा पिसंदी आहे न तंहिं करे हिन क़ौम जे लाइ हिन दौर जे लाइ हिन उमत जे लाइ इंतिहा पिसंद प्रोग्राम हुजणु खपे हा साल जो प्रोग्राम इहा ॻाल्हि सम्झ में ईंदी कौम तॾहिं दुरुस्त थींदी ऐं उहा साॻे वक़्तु कौम सां जो अॻियनि जे मुक़ाबले में वरी बि तमामु सहुली सुहिणी आहे ॾिसो हिकिड़ो माण्हू गुनाह करे चयोसि तो अलाह ताला हाणे केतिरो हल्को प्रोग्राम आहे दीन हिन में युसुर आहे युसुर आहे अॻे सदकात ख़ैरात जॾहिं हो उन्हनि माण्हुनि जे लाइ सजा उते जो उते हाणे न आहे ख़ैरातो न थींदो मालूम थियो त हे शरीयत असांजी ॻाल्हियुनि खां पोइ बि वरी साचर आहे वरी सातिर आई आहे ढके थी इंता पिसंदी हूअं त आम तरह सां ॼण इस्तलाहात में चङो मफ़ूम न आहे पर मां इहे ॿ टे मिसाल पेश करे साबित कयो आहे त इंतिहाई बहितर मफ़ूम आहे इंता पिसंदी माना बहितर मफ़ूम इहा गुनाह माण्हू राति जो करे त सुबुह जो दरवाज़े ते निकिरे पियो आहे कहिड़ी ॻाल्हि आहे पोइ दुनिया में जेके माण्हू कमु कनि था उन्हनि जी ॻाल्हि न फिलहाल जेकॾहिं तूं घणनि माण्हुनि जो अक्सर हिननि जो चयो वठंदे दिलू कनि सभी दिल अलाह जे रस्ते खां तोखे गुमराह करे छॾींदा मुशाहिदो ऐं तारीख़ ॿुधाए थी त जेके बि इहे माण्हू आहिनि त इहे फ़हीम ऐं मुहक़ बावसूर न आहिनि अक्सर इन्हनि जा बे बेसम्झ माण्हू आहिनि अक्सरियत इन्हनि जी पंहिंजे ख़्याली ॻाल्हियुनि ते हले थी तंहिं करे इन्हनि जो ताबेदार न थिबो न त हक़ वारे खे रस्ते खां रोके छॾींदा गुमराह करे छॾींदा उन्हनि जे बेवसूल ॻाल्हियुनि खां पाण खे बचायो मतिलबु हीउ थियो हर उहा शइ जेका अलाह जे क़ुर जे ख़िलाफ़ आहे उनजो तर्क वाजिबु आहे ज़रे ज़रे में तर्क वाजिबु आहे उनजो ॾिसो क़ुर में आहे क़बूल करे न आहे ओ खणी दुनिया जे वॾे बादशाह जो फ़ैसिलो हुजे मुस्लमान खे चयो आहे ऐं इहो बि तॾहिं आहे जॾहिं हू किताब ऐं शरीयत जा इस्लामी हुकुम जा ताबेदार आहिनि पर हिकिड़ी ॻाल्हि ग़लति था कनि इन्हनि ताबेदार जी ॻाल्हि खे बि फिटी कबो काफ़रनि जो त सुवाल ई नथो पैदा थिए मसइलो इहो वॾो आहे न पंहिंजा माण्हू जेके इस्लाम जी दावा कनि क़रान जे कानून ते हलनि अहकाम शरीयत जी ताबेदारी कनि इन खां पोइ जेकॾहिं का ॻाल्हि हुननि जी क़ुर जे ख़िलाफ़ थी पई त पिटो पियो हक़ीक़त इनखे चइबो आहे हितां सम्झ में आयो त क़ुर पाक लफ़्ज़नि ऐं माना खे सुठे थी क़ुर पाक जे लफ़्ज़नि जे जेका ख़िलाफ़ु आहे इहे माण्हू लफ़्ज़नि जे ख़िलाफ़ु हूंदा छा जेके क़ुर मञनि था इस्लाम सां उन्हनि जो तालुक आहे उथण में वेहण में ताबेदार आहिनि पर क़ुर जे कंहिं माना सां उन्हनि जो इतफ़ाक़ न आहे जेका माना पोशीदा लिकल आहे जीअं तव्हां ॾिसो फिक्र फिक्र क़ुर जे माना सां तालुक रखे थी ऐं माना क़ुर जी ज़ून आहे जेकॾहिं कंहिंजी बि इबादत कंहिंजी बि फ़तवा कंहिंजो फ़ैसिलो क़ुर जे कंहिं माना सां पोइ मुताबिक़ीअ सां तज़मुनी सां इल्तिज़ामी सां कंहिं बि माना सां जेकॾहिं नथो अची चिंबड़े त पोइ उहो ग़लति आहे एॾी पाबंदी आहे क़ुर जी हितां सम्झ में आयो त क़ुर शरीफ़ नालो आहे नज़्म जो बि क़ुर शरीफ़ नालो आहे माना जो बि हाणे इन जी हिकिड़ी ॻाल्हि थी ॿुधायो वञे मिसाल तौरु जाते क़ुर पाक जे जो असर न पहुतो आहे न उहा शइ इस्तेमालु न कबी इन जो हिकिड़ो मिसाल ॾिनो वञे मथो अकवाम जी ॻाल्हि आहे त ताबेदार न थी वियो हिननि जो हेठि वरी उहा ॻाल्हि थी ॿुधाए वञे त जंहिं ते बिस्मिला अलाह अकबर करे न कुठो अथनि उहा शइ न खाओ माना क़ुर जी माना न आई न रहे तंहिं करे अहिड़नि बेवकूफ़नि जो तूं कीअं ताबे थींदे जेकर ताबे थींदे त पोइ इहो दिलू कनि सभी लिल आहे ईअं त बि क़ुर लफ़्ज़नि जो लफ़्ज़नि खे बि चइबो आहे माना खे बि चइबो आहे बिस्मिला अलाह अकबर कयो माण्हू हुनखे कुठो हाणे खाओ पर माना क़ुर जी जेकर इन खां बाद बादे लफ़्ज़ त लदा न माना क़ुर खे नथी लभे त न खाओ माना उहो मुस्लमान आहे न काफ़िर काफ़िर आहे आहे जे त न खाए बि कुठी तोड़े लफ़्ज़ क़ुर जा आहिनि इहा ॻाल्हि आहे नाज़ुक मसइलो आहे इहो तमामु काफ़िर जी कुठी आराम तोड़े अलाकबर करे काफ़िर जो तयम न थींदो तोड़े जो नियत करे इहे मसाइल आहिनि क़ुर जे महानी जा काखरनि में ईअं कोन हो काखर चवंदा हुआ अलाह जे नाले ते जेका कोई बि उहा न खाई हज़ूर अलाह जे नाले जी शइ हराम आहे लतीफ़ो हिकिड़ो हदीज़ शरीफ़ जो आहे पाण सॻो वेठा हुआ खाई ताम मजलिस में उन्हनि जे एतिराम लाइ दावत करासीं हिकिड़ो बदबी आयो तकिड़ो तकिड़ो अचे खाइण लॻो पाण ॾिसणु वेठा वरी ॿ टे ग्रह खाई पहुचे बिस्मिला अबल हू आख़िर हू बिस्मिला अलाह जे नाले सां शुरू कयुमि मुंड खां वठी जेको न कई अथमि हाणे पछाड़ी ताईं इहो करे ॻाल्हायो खाइणु वेठो त पाण खिली वियो साहब आरू कयो त अलाह ताला तव्हांजे लंदर मुबारकनि खे चल हमेशह खिलायो चई छा थी खिलियो खिले हे माण्हू तकिड़ो अचे वेठो चए तव्हां हुननि जे खे हथ हेठो हथु ॾेई हिन जे वात अंदरो वात ॾेई वेठो खाए हे पंहिंजे वात में थो हुनजे वात में ईअं थिए त कंहिंजो ताम खाई न सघंदो आहे कंहिंजे हथ खां सवाइ हिन अलाह जो नालो न वरितो बिस्मला कई त पोइ होॾे वञी कए कई उहो छो त अलाह जे नाले जो हुनजे मथां खाधो आराम आहे मालकुम कुलू मिमा ज़ुक रस्म छा अथव तव्हां चवंदा कयो अलाह जे नाले वरी चए चवंदा त जेसिताईं हे नालो असांजे मुस्लमाननि में अहिड़ा माण्हू आहिनि खोड़ तॾहिं त मथां मां ॻाल्हि ॿुधाई न मुस्लमान माण्हू हुजनि जेकर क़ुर जे हिकिड़े अख़र खे छॾींदा त बेटो कबो उन्हनि खे केतिरा माण्हू चवंदा आहिनि त बाबा तूं जॾहिं पीर जो नालो न वरितो आहे ख़ैरात ते त असां न खाईंदासीं शादियुनि में त न वॼायो त असां शरीफ़ न थींदासीं इहे हिकिड़ियूं तमामु हल्कियूं ॻाल्हियूं आहिनि पर हिकिड़े मफ़ूम मुक़ररु करण जे लाइ खणी थो तव्हां ॾियारो पेश कयां त मुस्लमान जो मुआशिरो केतिरो किरियल आहे हिन ॻाल्हियुनि में क़ुर पाक बाला तरिया पर ॻाल्हियूं जुज़ियात कॾहिं कॾहिं अची वेंदियूं आहिनि सम्झाइण जे लाइ इहो मक़सदु मुंहिंजो घणो कोन्हे हिकिड़ो माण्हू जेकॾहिं क़ुर जी ॻाल्हि फिटी थो करे ऐं उन क़ुर जे हुरमत नथो करे उनखे छॾे ॾिबो छो त माण्हू रोज़ मुआदो करे वरी सुबुह जो भञे इहा चङी ॻाल्हि आहे न नुकम्ब वित्र में पढ़े थो अलाह जेके असांखे चिंबड़नि तिन खे बि पटे विछी ऐं जंहिंसां असांजो वास्तो तिन खे बि तरक़ करियूं ऐं ॾींहं जो जेके माण्हू क़ुर शरीफ़ जा शरीफ़ बेफ़रमान हुजनि वरी उन्हनि सां रुगो मुस्लमान आहे छा कयूं उनजे करे वास्तो बिरादरी विरादरी खे छॾियो रुगो इस्लाम जी ॻाल्हि आहे इस्लाम जे करे बि जॾहिं नथो तालुक रखी सघिजे अहिड़नि माण्हुनि सां जेके जुज़ियात खे फिटो था कनि हेॾी <clears throat> ठोस जमात हुजे ख़ातम नबीन जी जमात इहा आहे हेॾी सख़्तु जमात मज़बूत हुजे <clears throat> माल कुम अला ताकु में माज़ूक रस्म त छा थियो जंहिं ते अलाह जो नालो वरितो वियो त नथा कयो फसल कमु आहे हार मालु अलाह ताला तव्हांखे ॿुधायो आहे आराम शयूं ई आहिनि हलाल ई आहिनि हाणे जेका हलाल शइ आहे का उहो ॾिसण करे कोठाऊं हाणे पाक थी पई ज़ब जो कमु आहे सफ़ाई इला मज़दूर थोर त मजबूरी जी ॻाल्हि बि आहे पोइ उन में त मसइलो तव्हांखे ॿुधायो वियो आहे जुदा जुदा आहे <clears throat> इन कसीर लाइ दिलो न केतिरा माण्हू पंहिंजे ख़ाशनि ते गुमराह थियल आहिनि <coughs> पोइ उहे जुज़ियात हिकिड़ा अहिड़ा आहिनि जेके वही इलाही सां मालूम थियनि था हालांकि वही इलाही कुली जी हिसियत थी ऐं जेके <coughs> अकल सां इश्तबाती तौरु इलत मुश्तरक जे ज़रिए मसाइल निकिरनि था उन्हनि में वही इलाही ज़रूरत आहे मिसाल ॿुधायां हिकिड़ो ॿ शराब हराम आहे क़ुर फरमाए क़ुर फरमाए त सूद हराम आहे हाणे ॿी का अहिड़ी शइ उहा बि अहिड़ी हराम थी सघे थी जहिड़ो शराब जाचे ॾिसबो त शराब जे हराम हुजण जो सबबु अहिड़ो को ममनू असरु आहे हुन में थियो तॾहिं शराब बि न हो तंहिंजी मन असुलु कबाहत आहे नशे जी हाणे नशे वारी शइ जाते बि लभंदी उते अकुल असांजो फ़ैसिलो कंदो त हुकुम मोटी आयो जंहिं हुकुम शराब खे हराम कयो उनजो सबबु आहे सुकुर नशो हिते आहे मगर तिजारत जेका पाण में दायर था करियो उन जे ज़रिए तव्हां हिकु ॿिए जो माल खाई सघो था तिजारत सां माल कीअं खाइबो आहे वियो कराचीअ पंजे रुपए जी शइ वठी आयो हिते हिते पंद्रहं रुपया हुनमें कमायूं माल खाधई न माण्हुनि जो पंजनि ते ॾह रुपिया कमायूं इहा ज़्याती थी वई अलाह ताला थो फरमाए त इहा तिजारत आई जंहिं तिजारत में माल दायर थियो इहो तव्हांखे जाइज़ आहे पर हिकिड़ो माण्हू पंज रुपिया कंहिंखे उधारा ॾेई ऐं छह रुपया नथो वठी सघे आराम इहो इहो सूद जो कानून थियो हो तिजारत जो कानून थियो तिजारत नफ़े नुक़सान में लुॾंदड़ कॾहिं पंज रुपिया बि न सिझनि निची में पइजी वञे पर सूद हमेशह सिझाईंदो पंज रुपिया ॾिबा चयो बाबा मूंखे छह रुपया ॾिजो हिन जा चारि रुपया थींदा ई कोन तंहिं करे सूद हराम थियो तिजारत लुॾे थी नफ़े नुक़सान में हाणे जेके बि सूदी कारोबार आहिनि सभु इन में घणा निकिरनि हिकिड़े माण्हू खे कर्ज़ थो ॾिजे जेको नफ़े खे छिके थो अचे उहो हराम आहे अहिड़ो कर्ज़ु जेको नफ़े खे छिके उहो हराम इहो बि सूद जो तफ़सील हुनजो मिसाल हीअं थींदो चएसि त बाबा हीअ शइ मूंखे विकिरो करणी आहे मूंखे वठणी आहे हीअ शइ मूंखे वठणी आहे मां वठंदुसि ॾेखसि त मां तोखे हीअ शइ ॾियां थो भले तूं एतिरनि पैसनि ते वठो पैसा बि तए थिया तुंहिंजो कमु थिए पियो तोखे घुरिजे थी अचे घुणे जी आहे पंजाहु पर हिकिड़ी हिकिड़ो शर्त अची मुंहिंजो कहिड़ो जे मां सौ रुपियो कर्ज़ जो खपे ॿ टनि ॾींहंनि जे लाइ तोखे ठीकु आहे सौ रुपियो जो कर्ज़ बि ॾियां थो पंजाह रुपया हिन करे अल कर्ज़ मां नफ़ो नथनि अहिड़ो कर्ज़ु जेको नफ़े खे छिके नफ़ो कहिड़ो तिजारत जो पाण में अहिड़ी तरह समय जो थी वञे माण्हू ज़मीनूं निदान थी ठीके ते हा ज़मीनूं ॾींदा कंहिं माण्हू खे पैसनि ते पंज हज़ार रुपियनि जा वठंदा आहिनि पंज जिरे बि ॾींदा आहिनि ॿिनि सालनि लाइ हिकु साल जे लाइ चवंदा आहिनि त मां इहा वञी कंदुसि खाईंदुसि पंज हज़ार रुपए पंहिंजी ज़मीन आज़ादु कजे फसल विच में खाई जंहिं पंज हज़ार ॾिना पोइ उहो पंज हज़ार खणी आयो ज़मीन आज़ादु करे वियो फसल हिन खां ॾे इहो आराम आहे कीअं कानून में अहिड़े क़िस्म जे कानूननि खे आणे थो जंहिं मज़ा केतिरा मशाला निकिरनि था फरमाइनि था में मूंखे लफ़्ज़ मिलिया आहिनि जेके जाम आहिनि जिन जूं केतिरियूं सूरतूं निकिरी पवंदियूं हिन कसीर लाइ दिलूर बि अहिड़ा आहिनि केतिरा माण्हू माण्हुनि खे पंहिंजे नफ़सानी ख़्वाहिशनि ते गुमराह करे या नफ़सानी ख़्वाहिश आहे न जेका हिकु ॿ ॿुधायमि हिन रब खे हू आलम बिल अलाह ताला ॼाणे थो जेके तजावज़ कंदड़ आहिनि मुस्लमान मुसलमान जो अक़ीदो इहो आहे त हर शइ जेका बिलवास्त या बिलावास्त अलाह ताला पैदा थो करे अलाह ताला हुनखे मारे थो बसि जंहिं तरह हुनजी पैदाश आहे उन्हनि शयुनि जो खाइण पीअण बि अलाह तबारक वताला जे हुकुम सां आहे जीअं अंगूर सूफ़ ॿिया मेवा इहे सभु शयूं आहिनि केतिरियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके मरगूब केतिरियूं नफ़रत जहिड़ियूं शयूं नापाक शयूं आहिनि या नुक़सानकार आहिनि गंदियूं शयूं केतिरियूं आहिनि जेके माण्हू बदबूदार शयूं खाई न सघंदो आहे प्रू माण्हू खाई न सघंदो संखियो माण्हू खे खाईंदो त नुक़सानु करे विझंदो अहिड़ी तरह सां रब तबारक मताला जूं जेके शयूं पैदा कयल आहिनि उहे बि अहिड़ी तरह आहिनि ऐं हिकिड़ियूं शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके थियनि थियूं ॿियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके मरनि थियूं ख़तमु थियूं थियनि हैवान जेके पंहिंजे तबई मौत मरे थो उनजो खून वग़ैरह गोश्त गोश्ते सभु उन में रहिजी थो वञे में गंदगी आहे उहो निकिरे ॿाहिरि ॿियूं शयूं हलाल हलालती बि आहिनि ज़ब कजनि थियूं अलाह जे नाले सां हुनखे कंहिं जेसो मुस्लमान जी छुरी हुनजे गर्दन ते फिरे थी मौत हुन ते तारी अलाह थो करे <clears throat> मगर अमल ज़बह जो थियो अलाह जो नालो वरितो वियो बरकत अंदरि जिस्म जे रगो रेश में पेवस्थ थी वई हाणे खून हुनजो गंदो ॿाहिरि निकिरी वियो सफ़ाई थी वई इहो हलाल थी पियो अलाह ताला कानून करे थो इम्तिहान आहे त मुंहिंजे कानून जी ताबेदारी करे था जॾहिं ढोर मरे त खणी था खाओ मुंहिंजे कानून जी ताबेदारी कयो था पैसनि ते शइ वठो था की खणी होॾे होम करे त तव्हां गाॾी खां शइ खणी वठोसि हराम आहे इहो अहिड़ी तरह सां हिकिड़ो माण्हू सच ॻाल्हाए ऐं वसूल करे ॿियो माण्हू कूड़ ॻाल्हाए दगा करे हराम आहे कैफ़ियात में कमियात में आमाल में अक़दार में तिजारतनि में वापारनि में हलाल हरम पाण में गॾिया था हलनि मुस्लमान खे इन संध जी ख़बर पवंदी आहे काफ़र खे पतो न पवंदो आहे केतिरा माण्हू अलाह ताला थो फरमाए नबी जे इन्हनि जे ख़्याल ते लॻंदे त गुमराह करे छॾींदा अध खां टपी वेंदड़ विच में आहे संधू अल हलाल ॿई आहिनि वल हराम मुश्तेहार चक वारी शइ विच में सरादक हेॾे जेको माण्हू मुश्तबे में वेंदो त हराम वेंदो अलमल बादशाह खे चिरागाह हूंदी आहे जिते हुनजो माल मवेशी चढ़ंदो आहे हुनजी गाह हूंदो आहे हिमल आहे महारू अहिड़ी तरह अलाह तबारक हिमाय महारिम माना ख़ुदा जिन शयुनि खे हराम कयो वेझा न वञिजो जेको क़रीब उन चिरागाह खे पंहिंजो ढोर माल चाढ़ींदो कॾहिं परियां बि चक हणंदो पोइ ॾोही पवंदो अहिड़ी तरह हराम जे वेझा बि न वञिजो मुश्तबे हा शक वारी शयूं इस्तेमालु न कयो त पोइ तव्हांजो <clears throat> न त हराम कंदो कजो यूशिक ग़रीब आहे त वञी हुन में करे तंहिं छा करिणो आहे ज़रूरु ज़ाहिर गुनाह खे बि छॾियो जेके गुनाह कमाइनि था कनि जेकी कमाइनि था याने काफ़िरनि जे गुमराह करण ते न ज़ाहिर में न दिलि में शुबे जहिड़ी शयुनि खे इस्तेमालु कयो ज़ाहिर में जेके ख़राब आहिनि उहे बि न ऐं जेके सुबुह थियूं रखनि उहे बि न इन में हलाल हराम जो मसइलो मोए जीअरे जो मसइलो चोरीअ ख़रीद जो मसइलो जुआ ऐं वापार जो मसइलो सच ऐं कूड़ जो मसइलो इहे जेके बि दावतूं आहिनि इहे सभु अलाह ताला हिते ॿुधाए साफ़ करे छॾनि इहे आहे मुस्लमान जो नज़रियो नबीन सईद ख़ातला वसलम जी जमात जो फिकुर जेको इन्हनि में मकर कंदो ऐं हरकतूं कंदो उन्हनि खे सज़ा लॻंदी सज़ा लॻंदी केतिरा माण्हू जाइज़ खे नाजाइज़ खे जाइज़ कंदा आहिनि हराम खे हलाल करण जी कोशिशि कंदा आहिनि इहे मकार आहिनि मकर उल्ला वलाहलात अलाह ताला फरमाए जेको ख़ुदा जे दीन सां पॉलिसी कंदो ठगी कंदो अलाह ताला हुनखे सज़ा ॾींदो लाते अलाह जो नालो न वरितो न खाओ हिते ज़ब जी ॻाल्हि कान्हे हो लम यूज़ माना कनि आहे क़ुर जी अलाह जो नालो जंहिं शइ ते न वरितो हुयो न खाओ कंहिं माण्हू खे हीअ शइ ॾिजे चइजे त बाबा फलाणे जे नाले ते मां तोखे ॾियां थो त आख़िरनि में ईअं हूंदो पुतनि जे नाले ते ॾींदा हुआ पोइ मुस्लमाननि वरी छा छा कयो जो ख़ैरातूं कयूं बुज़ुर्गनि जे नाले ते फलाणे पीर जे नाले ते अबे जे नाले ते ॾाॾे जे नाले ते नबी जे नाले ते वली जे नाले ते हिन ते अलाह जो नालो कोन्हे वरितो कहिड़ियूं उहा बिस्मिला करे अकबर करे पर ॻाल्हि ॿुधो नाले रखण सां उहा शइ हलाल हराम थी वेंदी आहे तव्हां असरु माण्हू जे ज़ुबान में हा अलाह ताला रखियो आहे हिकिड़ो हलाल हराम ख़ुदा पंहिंजे तरफ़ां साफ़ ॿुधायो केॾी कोशिशि करे हलाल न थींदी आहे जेके माण्हू जेकॾहिं कंहिं माण्हू खे इन ॻाल्हि जो यकीन न अचे त हिकिड़ी धारी औरत आहे हुनजा माइट वेहनि था अची हे बि अचे थो हुनजे जी तालुक लाइ ईजाब क़बूल थो कराइजे तो फलाणी फलाणी जी धीउ शराब जे हुकुम मुंहिंजी ज़ाल करे क़बूल कई इहा यौम अवल खां वठी अॼु ताईं हराम हुई हिन चयो क़बूलु कयो हलाल थी पई न चइबो त हलाल माण्हू जी ज़ुबान ते दाहिर आहे न हराम ऐं हलाल थी पियो न कानून सां वरी इन इन औरत खे हिकिड़ो माण्हू इन पंहिंजे ज़ुबान सां दिलि में इनखे कुझु बि कोन्हे दिलि में न बिखणी हुजे पर ज़ुबान ते असरु हिन जो एॾो आहे हिकिड़े माण्हू खे दिलि में कुझु बि कोन्हे ज़ाल खे सॾु थो करे सॾ जे बजाए चई आहे ज़ुबान ज़ालु एॾो असरु आहे हलाल हराम दाहिर आहिनि पोइ जंहिं माण्हू चयो त फलाणे नबीअ जे नाले फलाणे वलीअ जे नाले फलाणे पीउ जे नाले फलाणे पीर जे नाले आहे न ईअं चवण सां इहा अलाह खां सवाइ ॿिए जे नाले ते थी पई ख़ैरात इहो तकारु बि ग़ैर लाइ थियो तकारु थियो त शइ हराम थी पई हाणे इहा हराम जंहिंजी हुई उन हराम कई जे कंहिंजी ज़ाल हुई हुन तलाक ॾेई हराम कई अखरनि पंहिंजनि सां हाणे पाण बि न खाईंदो त ॿिया बि न खाईंदा तलाक ॾियण ज़ाल ॿियनि खे हलाल थी पवंदी आहे छा तलाक ॾियण सां अहिड़ी तरह सां हिन बि हराम करे वेंदी न हिन खे हलाल न ॿियनि खे हलाल इहा ॻाल्हि माण्हुनि खे नथी अचे सम्झनि हाणे छा कजे कीअं हिन जो हिलत थिए एॾो मसइलो आहे इहो हाणे त हिनखे माण्हू बिस्मला अलाह अकबर करे कोन्हे त बि हलाल न आहे पोइ त जो हिन कुतो कुठो गॾो कुठो कुठो खे सां हलाल थींदो आहे पाक थी पवंदो आहे ज़बह जो कमु हलाल करणो आहे इहो हिकिड़ो नज़रियो आहे ज़बह अलाह अकबर करे शइ थो न इहा पाकाई थी परियां शइ हलाल आहे त हाणे इहा हलाल अॻे ई पाक हाणे थी अॻे हराम आहे त हराम आहे हाणे पाक थी कई हराम पाक थी पियो हिनजी खल भल माण्हू इस्तेमालु करे सघे थो कमु आहे शइ खे पाक करणु हलाल उहा शइ हूंदी त पोइ हलाल पाक थियो ऐं हराम हूंदी त हराम पर पाक थियो हाणे इन शइ खे जेका गैर जे नाले ते कुठल आहे नाज़िक मसइलो आहे इन खे जेकॾहिं माण्हू वला अकबर करे हराम त हुई अॻे कुतो पंजे दोस्तनि खे त पंहिंजे हुन दोस्तनि खे ॿुधाईंदा झगड़ो कयो झगड़ो करे माण्हू चवंदा छा कयो लाचार शाह अब्दुल अलाह अब्दुले में ख़ासि इमाम हो शाह अली शाह जे घर वियो नंढो भाउ भावअ ते कुटियूं मानियूं पचाइबियूं आहिनि दारे जूं हुन में गुड़ मिठाई विझी ऐं पचाइबो आहे हुनखे पर उहा सफ़र पोइ अरबा सफ़र में अरबा जे ॾींहं ते मुंहिंजो मतिलबु आहे त कानून आहिनि क़ुर में जुज़ियूं आहिनि जुज़ियूं ज़रूरु ताबेदारी आहे इहा ॻाल्हि ॿुधाई जुज़ी जुज़िया तॾहिं थो बेस करे छा था कनि सफ़र आहे महीनो उनजो पोएं अरबा आहे अजीब ॻाल्हि तालामाए त ख़ुदा थो फरमाए त जानवर हे पोखूं हे खाधा इहे बंदि आहिनि ज़ाब्ते में असां उते ॾींदासीं जाते घुरूं अलाह ताला हिनखे त हराम थियो हा तव्हां पंहिंजी मर्ज़ीअ ते जाते उहे ॾींदा तिन खे ॾींदव त माना हराम थियो न इहो भाउ घर वारनि खे थींदो नंढो भाउ वॾे हालांकी इमाम अब्दुल अज़ीज़ आहे इमाम आहे इन मसइले जो पर हुन तस्वीर तर्जुमो लिखियो आहे तंहिं करे हो घर आहे न वियो तर्जुमो माण्हू न ताम केरु हा सुवाल ई हलाल कीअं कजे हलाल कीअं कजे हाणे हिनखे हलाल करण जो तरीक़ो इहो हो घरनि खे छॾे जिते किथे ख़ुदा करे छॾिजे पर इन मौके जे करे बि कॾहिं कॾहिं शइ हराम थी पवंदी आहे कासर कई नबी अकरम अरबा जे ॾींहं ते घणो लोडो थी वियो पोइ ख़ुशी करे हुन काथा पिया हिनखे सॼो ॾींहुं गुज़रियो पोइ खम सॼो ॾींहुं खनी सोमा खणी माहाल रसल किताब सूमर ते वापास कयो सफ़र पो अरबा आहे पर इन वक़्त में तारीख़ ॾींहं थी लिखे हा सफ़र में हू जी कारबाई अथव जंहिं माण्हू काग़ज़ खणी अचो मां तव्हांखे लिखी ॾियां हज़रत अली अला जो कफ़ाना किताब लाइ ख़तमु खे अञा एॾो न खणी अचु कागल पोइ नबी साईं उहो फरमायो हाणे छॾे पियो हा हो खमीस जो ॾींहुं विकिणियो जुमे जो ॾींहुं अलाह जे तरफ़ां लिखाइण जो मक़सदु हो तरफ़ इस्लाम दीन आहे इन जिन माण्हू सम्झो त न लिखायो ऐं हिन शयुनि जो बि मक़सदु ॾिसूं त इहा ॻाल्हि सम्झी अथनि की न न तॾहिं न लिखियो न त इन्हनि ॾींहनि में लिखंदा था न जे नथा लिखनि अलाह जो हुकुम सालताक पई तंहिंजी माना मक़सदु एतिरो हुते सम्झो आहे या न फहम वारनि फहम कयो हज़रत अली साईं खे फ़हम हो हज़रत उमर फारूक खे फहम हुयो ॿिया जेके वॾा साहब आहे उनखे फहम हुयो ॿिया जेके नंढे दर्जे जा माण्हू साहब में तबिका आहिनि उन्हनि चयो त हुजणु खपे इम्तिहान थी वियो बहरहाल अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके अचनि थियूं हाणे हिकिड़ो माण्हू जेकॾहिं कंहिं बुज़ुर्ग जे नाले ते या कंहिं वलीअ जे नाले ते या पंहिंजे पीउ माउ जे नाले ते हिकिड़ो ढोर थो मुक़ररु करे त हे हुननि जो ढोर आहे हुननि जे नाले ते कंदासीं पोइ बिस्मिला अलाह अकबर करे कंदा था उहो हराम आहे हिन कीअं हलाल कजे ख़ैरात बि हिनखे करणी आहे ख़ैरात खां मनो कान्हे ई साल सवाब जो माना कंहिं पंहिंजे बुज़ुर्ग खे कंहिंजे पीउ माउ खे पीर मुर्शिद खे सवाबु पहुचाइणु आहे क़ुरान पढ़ी बख़्शे ऐं का ख़ैरात करे पहुचाइबो आहे पर अॻ में अलाह क़बूल करे न कीअं असां हुननि ते पहुचाईंदासीं अलाह क़बूल कंदो आहे जॾहिं ख़ुदा वास्ते कबी आहे हुन में नालो वेझो न पहुचे अलाह तला गयूर आहे चवंदो नालो मुंहिंजो छा वेझो रुॻो नीयत तव्हांखे बि आहे नालो आहे मुंहिंजो शंकर क़बूल न आहे नालो बि मुंहिंजो हुजे नियत बि मुंहिंजी हुजे पोइ ख़ैरात थी वञे हाणे दुआ घुर त अलाह आहे जेका असां ख़ैरात खे रू पहुचाए रूह खे फलान खे पहुचाए पोइ थींदो हाणे इहा ॻाल्हि खे सम्झ में अची वई मां तबाक इंतज़ाम करे विधो हाणे कीअं करियां चए थो बाबा हाणे हीअं कर इहो ढोर तूं निकिरी छॾ चयो तो मां बिना न कोई फैराक कबो जेकर में ईमान हूंदो चवंदो साईं पोइ काथा ई तूं दुआ घुरी छॾ पाण खे इन ते वठी झगड़ो थींदो अॼु माण्हू विढ़ंदा अॼु इख़्तिलाफ़ु थींदो मुला हूंदो त वीचारे खे मसीद मूं कढी छॾींदा भाउ हूंदो त कांव कांव करे हुनखे तड़ींदा कचहरी में वेहंदो तर्क हर इशारा ॾींदो गुमराह थियो आहे इहो थियो आहे फलाण उमत रसोल सलाह में अहिड़े क़िस्म जा जुज़ियात इनता ख़तरनाक आहिनि मक़सदु फोत थी वेंदो शैतान कोशिशि थो करे त हिनखे जुज़ियात में लड़ायां उसूल जो हू पाबंदो आहे जुज़ियात हुन उसूल ताईं पहुचण में माण्हुनि खे फिक्र फ़िक्री कुवत न आहे मन कान महतन जेको हिकिड़ो मरी वियो हुजे असां कयूं नूर क़ुर ॾिनोसीं गुमराह हुयो पोइ हुनखे नूर ॾिनोसीं क़ुर ॾिनोसीं यमशी बी फिना इहो माण्हुनि में पियो थो घुमे इहो आहे मिसाल इन्हीअ खे ॾिसो हिकिड़ो मुअल हुजे मरी पियो माण्हू जीअरो कयोसीं अलाह जे वस जंहिंखे जीअरो करे हज़रत उज़ेर खे सौ साल उथारियूं टे सौ निंड अची वई पोइ उथारी टे सौ नंढ थींदी आहे हुनखे सौ साल मारियईं टे सौ सौ निंड कराईं उथारियईं अलाह अला त इन जो मिसाल जेको मॉल आहे पर हुनखे असां हयाती बि ॾिनी ऐं नूर बि ॾिनो माण्हू घुमंदो हिकिड़ो माण्हू ऊंदहि में पियल आहे गुग ऊंदहि में हथ न ॾिसे हथ खे ऐं उन कोठी कमरे में निकिरी बि न सघे इहे बराबरि आहिनि मोहल बि भलो आहे इन खां जेके ज़िंदा कयो असुलु ज़िंदगी आहे न असुलु हिदायत आहे गुमराही जो ज़ुल्मात में जेको पियल आहे जेके क़ुर नूर ॾिनो आहे इहे हिकु जहिड़ा न आहिनि मतिलबु इहो आहे उहे क़ौमूं जेके गुमराह आहिनि अंधेरे मादे जे अंधेरे में पियल आहिनि मादे जो अंधेरो कहिड़ो आहे के लोह जे खाण में पइजी विया के हवा जे तूफान में उॾरी विया के पाणी जे दरिया में टुबी विया के ज़मीन में सौराख कढी लंघी विया के कोयलनि जे खाण में पइजी विया में त इहे कम आहिनि ॿ टे के काठ चीरी ते मरी विया के बागनि पोखे कम लही वञे हाणे इहे माण्हू जेके मादे जे गहराइनि में अंदरि लंघे विया मादो ईअं पेच दर पेच आहे हिमादी जहान आहे हवा पाणी मिटी बाहिनासिर में जेको लंघे वियो अंदरि इहो ईअं आहे कम मसलू निकिरंदा इन इंजीनियर खे चइबो त तूं इहो कमु छॾे हेॾे अचु न ईंदो हवाई हवाई जहाज़ वारे खे चइबो त इहो फन फिटी करे तूं हेॾे अचु न ईंदो जेके समुंडनि में टुॿी हुअनि था उनखे चइबो तव्हां छॾे कमु हेॾे अचु न ईंदा सारी दुनिया में इहे फन पिया था हलनि कोन मोटंदा इहे अलाह तो हर हिक खे ज़िंदगी ॾिनी आहे क़ुर सां इन्हनि माण्हुनि मथां जेके इहे मुहल आहिनि इन्हनि मथां असांखे हिकिड़े खे ज़िंदा कयो आहे इन माना क़ुर जो तशादम इन्हनि सभिनी कमनि सां नाहे क़ुर इहे कम पाण में तकरब आहे न लोहर बि हुजे ॾखण बि हुजे काज़ी बि हुजे ॿोली बि हुजे ऐं मीर बर बि हुजे अमीर बि हुजे ग़रीब हुजे क़ुर वारो हुजे ईमान वारो हुजे तकरबु हुजे क़ुर जो तालुक रूह सां इंसान जे ज़हन खे दुरुस्त कंदो आहे बाक़ी इन्हनि शयुनि जो जिस्म सां तालुका पर उहो नथो निकिरे मरी चुकी आहे क़ुर जी बनस्बताल पंहिंजा अमल श्रागारे ॾिना आहिनि उहो उन पासे ते वेही हलिया विया बसि उनजे मकर ऐं फिरे बि पंहिंजी इंसानियत जा फराए त छॾे विया हेॾो वॾो मामिलो थी वियो पोइ उन्हनि में अची वियो पोइ अहिड़ियूं बुरियूं ॻाल्हियूं अची वियूं जेके हैवाननि में बि कोन्हनि इंसाननि में उहे बि बिछड़ायूं हैवाननि में उहे ज़ुल्म कोन्हनि जेके इंसाननि में हैवान एतिरा किथे ज़ुल्म करे सघंदो आहे जेको ज़ाल में इंसानु ज़ुल्म करे सघंदो आहे हैवान अहिड़ा किथे गुनाह करे सघंदो आहे जेको इंसानु ज़ुल्म कंदो आहे तव्हां जिनसियात खे ॾिसो हैवाननि में निकाह कोन्हे में में निकाह हुननि कोन्हे त हैवान खे ज़िनाकार चयो आहे हैवान में पंहिंजा सिंग हणी हिकिड़े खे तकर हणंदो न छा कंदुसि गाह हुन खां वेंदो न माण्हुनि में ज़ुल्म हुनजे मुक़ाबले में ॾिसो इहा हैवानीत जेका इंसानियत सां गॾु लही उन में अकुल आयो अकुल जॾहिं फसाद में पवंदो आहे त पोइ हैवानीयत पंहिंजे खे अहिड़ो पुछड़ो कंदो आहे जो शींहं एॾो नुक़सानकार कोन्हे وجو نے سر فرمایا مازی بان جا یان ارسل الا غنم بافسد الا لا من حب المرء لماله وشرف الدين فرمایا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے ترمذی شریف میں مازی بان جا یان ارسل الا غنم بہ گڑا بغڑ نہر چليو بھکھا بھی ہوجن بد ہوجن ایک بے ضرورت کم کنا ہے فرمایا تو بہ جن بغڑا گڑا بھکا دے بان جائے ارسل الا غنم घटा बसि हेॾी हिमथ घणी अचे केॾो नुक़सानु कंदा बगड़ जी तबियत हूंदी आहे तारी वेंदो बाक़ी करे वेंदो फरमाइनि था इहो एॾो ज्यानु नथा कनिव ऐं उर्सला जो मतिलबु आहे त हुननि बगड़नि खे तव्हां बच छॾियो हुननि बकरियुनि ते पहरुनि ते माना पहरुनि जो मालिक कोन्हे बगड़नि खे बचंदी वई आहे उर्सला बगड़नि जी मालिकी आहे जो हुनखे बछियो अथनि रिधण जो मालिक को बि कोन्हे अहिड़े निंधण खे माल ते धणका ॿिनि ॿिनि गॾियल ताक़तनि वारा उहे छॾियो एतिरो फाड़ी तव्हां कंदा जहिड़ो इंसान खे हुबुल मरायल माल ई माल जी मोहबत बशरफ ऐं इज़त जी जाह तलबी बि तलबी माण्हुनि खे मकर करे वध आणींदा आहिनि बुख जो भउ ॾींदा इज़त जो शान हुननि खे ॾेखारींदा ऐं चानस माण्हुनि में ॿुधाईंदा हिन तालीम में नौकिरी थींदी ऐं माल मिल्कियत ईंदी तव्हांजी चानस थींदी जिते वेंदव माण्हू तव्हांखे इज़त वारो चवंदा तव्हांखे शरीफ़ चवंदा जेको हज़ूर अनवर सलाह जे जे सुनत ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुज़ारे थो शरीफ़ शरीफ़ माण्हू आहे ऐं जेको क़ुर खां कोरो पक इहा बि इस्तलाह थी वई आहे जो को दीनुलो छो त अकुल हिकिड़ो जंहिं माण्हू दीन जो अकुलु विञायो न तकुलु थियुसि न अकुल जा आहिनि अकुलु कंदो आहे दुनिया खे बि शिकार दीन खे बि शिकार जंहिं माण्हू दीन जो शिकार न कयो न अधु शिकारी चइबो न अधु चइबो न इहो वॾो समझदारु चवणु इहो बि ग़लति आहे ऐं शरीफ़ चवण इहो बि ग़लति आहे केतिरा वॾा अहिड़ा मुजरिमा असां तयारु कया आहिनि उते रखिया आहिनि जेके हर बस्तीअ में आहिनि यमरूफी आहे उते माण्हुनि खे मकर कंदा आहिनि उते पोइ छा कंदा आहिनि पंहिंजे उन वॾाईअ ऐं अमीरीअ ऐं कुवत खे बहाल रखण जे लाइ हिकिड़ी पंहिंजी अहिड़ी ठाहींदा आहिनि हिकिड़ी गेंग ठाहींदा आहिनि चौधारी कचहरी जेका हुननि खे ताक़त ॾियारे हिकिड़ा जमादार हूंदा हिकिड़ा हिननि जा कारदार हूंदा हिकिड़ा हिन जा पिणु गंदा कंदड़ हूंदा इहो अमीर ज़मीननि जे तरफ़ां वापारनि जे तरफ़ां तिजारतनि जे तरफ़ां हे माण्हू वरी ग़रीबनि खे ज़ुल्म कंदा तंगियूं ॾींदा तकलीफ़ूं ॾींदा पोइ उते कंदा मगर माण्हुनि खे कीअं हुननि में तंग कंदा का कुड़मत हूंदी का तिजारत हूंदी का अहिड़ी शयूं हूंदियूं उन्हनि जे मथां कब्ज़ो करे वेही रहंदा अलाह ताला फरमाए त इहे पंहिंजे इन्हीअ मामले में कोशिशि करे माण्हुनि जे मुआशिरे खे बदिलाईंदा पोइ हिकिड़े पासे में सूद खोरी हूंदी हिकिड़ा वरी चोर गुंडा हूंदा उहे चोरियूं करे पिया ईंदा वरी हे पंहिंजे उन ताक़त खे मज़बूत करण जे लाइ ॿियनि खे मात करण जे लाइ अहिड़ा माण्हू पंहिंजे हथ हेठि रखंदा जो उहे मुजुर्म किथे फासन करियूं उनखे छॾाए ईंदा त जीअं असांजो हथु हिननि जे मथां हुजे अलाह त फरमाए त हर हिकु इलाइक़े में ॻोठ में सोसाइटी में अहिड़ा हिकिड़ा अकबर मुजुर्म वॾा मुजुर्म उहे हूंदा आहिनि जेके मकर कंदा आहिनि उन सोसाइटी में ऐं ज्ञान कंदा आहिनि अलाह फरमाए थो त इहो मकर पाण छा था कनि अनफुस मां इहे शुरू ॼाणनि नथा तंहिंजो नुक़सानु काॾे कंहिंखे पहुचंदो इहो खाधो अनसोसि दुनिया जे अंदरि जेके अहिड़ी तरह मके मुकरम जा रईस जेके हुया अहिड़ा सरदार हूंदा जेके हीरा कंदा हरकतूं नालो रखीशाह जी तरफ़ां पोइ जादूगर खां वठूं साईं महीना गुज़री विया जेदूगर अचनि वॾा वॾा जादू रहियल आहे तारीख़ मुक़रर थी हिकु ॿी हार कयो वरी आख़िर जॾहिं केरा होला तव्हांजो कीअं थो हला आसमान खे पैदा थियो आहे ज़मीन खे पैदा थिया वफ़ीलाम ते चङो तुंहिंजे अलाह सां हा सम्झिया वज़ीरनि खे हमान ॾे हमान ॾे सरहां सारा कारी ॻाल्हि अची वियो बाबा हिमत कयो झंग पिया वढजनि वठा पिया बचनि इस्लाम विसलाम कंदे कंदे कंदे बड़ा ट्रोन हाणे ईअं था कनि इहे फ्रोन आहिनि जेके वठा था बचाइनि मीनार था ठाहिनि ख़ुदा सां मुलाक़ात करण जे लाइ अहिड़ी तरह सां मके जी शिरकतूं हरकतूं कयूं अॼु ताईं हलंदियूं अलाह अलाह ताला पंहिंजे पैगाम खे जिते वणे थो रखे सेठी मुल जी मुजर्मनि जे मथां हलाकत ईंदी सगार ज़िलत ईंदी तव्हां ॾिसो वॾा वॾा अमीर वॾा वॾा वज़ीर वॾा वॾा सरमाएदार वरी थी वञनि बता फकीरनि वांगुरु घुमंदा लिखे बि कोन को अॻे वज़ीर आहे वरी हाणे बसि अॻे अमीर आहे हाणे बसि या गर्दश बि फिरंदी रहंदी असांजे हिन मुल्क में केतिरा वज़ीर अमीर केतिरा सदर मुल्क में फिरिया आहिनि अलाह ताला जे तरफ़ां गुनाहनि जे करे पई आहे ज़ाहिर बणाइणु ॿुधू करणु उनजे मथां पंहिंजे अहकाम खे मुसलत करणु ऐं पंहिंजे ग़लति कानून खे अलाह फरमाए थोरे अलाह ताला जंहिंजे लाइ इरादो करे सदर इस्लाम त भई अॼोके अहिड़े ज़माने में जॾहिं बनड़ ठनड़ औरतूं घुमंदियूं अथनि तालीम मखलूत हुजे बनी ठनी औरत आज़ादु फिर रही हुयूं तालीम मखलूत हो परदे खां कोई इंतिज़ाम न हो एसी हालति में ज़िना की शर जारी करना सरी ज़ुल्म जेका क़ुर चए थो उहा सरी ज़ुल्म आहे इहो आहे न काना लीडर कोन वञे जमात इस्लामी हालांकि हुन इहो चयो मुंहिंजो मतिलबु आहे की जुज़ी पेश करो हुन में हिन सां को ज़ाती झगड़ो कोन्हे हिकिड़ो कौल आहे जेको तफ़ी मात में लिखे थो अॼु पाण लिखियो अथई तो बि कारण खे बचाई अथई हे मर्द वरी अलाह ताला लाहियो मिलूं जेके नथा ई माण्हुनि उहा हुननि मथां पइजी वेंदी हाज़ा सिरावाब हिकु मुस्तक़ीम आहे हीउ क़ुर सिधो रखंदो आहे अलाह जो कदु फसल न आया त असां तोखे आया तफ़सील सां ॿुधाये लिखो बि इज़त करूं हिन आयात में तफ़सील हो अलाह फरमाए त असां तफ़सील कयो तफ़सील लहम दारुसलाम हिननि माण्हुनि जे लाइ दारुसलाम बिना जे जहान में बि सलामती जो घर घरु आख़िरत में बि हुननि जे लाइ वली हुयुमि अलाह मालिक आहे मददगार अहिड़े माहौल में उथी हिकिड़ो माण्हू आवाज़ करे अलाह जी मदद हुन सां साण आहे विम कानू या अमलुनि जो अमल था कनि यमे आशरूम जुमा कान अमल जो मतिलबु इहो आख़िरत त कान्हे हिते वली इहो आख़िरत जी ॻाल्हि न आहे दुनिया जी ॻाल्हि आहे इहा अमल हिते थींदो आहे न दार अमल में दुनिया में यम या यमशरूम जमी आहे हिकिड़ो अहिड़ो ॾींहुं थींदो जो खारींदासीं गॾु पोइ जिन बि हूंदा इंसान बि हूंदा चवंदासीं या जिन तव्हां इंसाननि घणनि खे गुमराह कयो काल वरी माण्हू चवंदा जेके हुननि जा ताबेदार दोस्त हूंदा जिन्हनि खे रब नस्तनि था बाज़ना हिक ॿिए बाज़न घणा नफ़ा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 فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون इस्लाम जी दावत आम आहे जिन इंसान सभु इस्लाम जे किताब में जवाबदार आहिनि जिन बहत कई ललत मशहूरु आहे हज़रत अब्दुला बिन मसूद हुनजो रावी आहे हज़ूरनि वर सलाहु जन जे मुते पाण राति निकिरी पिया मां थोरो परे परे हुनजे पुठियां हलण लॻुसि महसूसु कयूं त को पोयों अचे थो पोइ मूंखे सर करे पाण सां वठी विया ओध जबल जे तरफ़ हुते हिकिड़ो लीको कढी ॾिनऊं गोल लीके में विहारे फरमायो त हितां पोइ मां उथजांइ जेसि ताईं मां मोटी अचां पाण पोइ ओध जबल जो पासो वठी ओभायो पासो वठी परिते हलिया वयां हज़रत अब्दुला बन मसूद थो चए त मां ॾिसां पियो त केतिरियूं क़ौमूं टोला टोला कयूं वञनि पयूं लीकेज ॿाहिरां अची वेहनि वरी हलिया वञनि मूंखे ॾिसी उन नबी अकरम सलाह सम्झनि तमामु देरि सां आया तकरीबन अची सुबुह बि थियो पोइ राति थी वई पर मां त जिन आया हुआ हुननि बेहत कई उन्हनि खे इस्लाम सम्झायोसीं उन्हनि जा हक़ उन्हनि खे ॾिनासीं पोइ इन में तव्हांजे जिननि जो सामान विकिरंदो आहे हॾनि ते पढ़ंदा आहिनि त उहो ठही पवंदो आहे फोलड़नि ते पढ़ंदा आहिनि तानवर जो गाह पवंदो आहे ऐं इंसाननि जी जमात तव्हांजा रसूल कोन आया जिन अची बयानु कयो हुजे तव्हां ते मुंहिंजे आयतुनि खे ऐं तव्हां खे रजाईंदा हुजनि हिन ॾींहं जे मुलाक़ात खां जां भाउ असां पंहिंजे नफ़्सनि ते इन गुनाह जी फतवा ॾियूं था त असां ग़फलत कई बेफ़ुरबानी कई इहो गुनाह असांजो आहे बाक़ी असांखे दीन पहुची वियो ग़लति हमराया त दुनिया अलाह ताला फरमाए थो हिननि खे संदन दुनिया जे हयाती धोके में विझी छॾियो ऐं गाफ़िल बणायो न त ॻाल्हि हिननि खे पूरी तरह सां पहुची चुकी आहे इहा आहे अलाह ताला जे तरफ़ा इतलाउ ऐं ख़बर त कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि क़ौमुनि खे अल्ला ताला जबदार बणायो हिकिड़नि जो ख़्यालु आहे त या माशरल जिन वले क़यामत में इहो अलाह ताला उन्हनि खां हिसाब कंदो ऐं उन्हनि खां पुछंदो पोइ इन ख़िताब में हू जवाबदार पाण खे ठहराईंदा किन मुफ़सिरनि जो चवणु आहे त इहो मजमू आहे दुनिया आसरत जो सुवाल माण्हू पंहिंजे शख़्सी जवाबदारी जो मसूल दुनिया में बि आहे ऐं आख़िरत में बि आहे मतिलब त इहे जवाबदार शरीयत जा आहिनि अलमयात कुम रसुल हिन जी माना एतिरे क़दुरु आहे त जिन इंसान जे मजमूए ॾांहुं पैगंबर मोकिलियो वियो बाक़ी हर हिकु न वॾे अलॻि पैगंबर आयो हुजे जिननि जो पैगंबर अलॻि हुजे माण्हुनि जो पैगंबर अलॻि हुजे इहा ॻाल्हि न आहे हुनजी मुराद आहे जिननि में पैगंबर जो सबूत कोन्हे ख़बर पाए तकमीर ते न आहे जिननि जे जिन जिनसम जा रसूल हुजे जेको जिननि जुदा हुजे इहे रसूल इंसाननि जा जिननि अलाह ताला ख़लीफ़ पोइ इंसान खे बणायो ख़िलाफ़त जो उहिदो इंसान जे बिले आहे तंहिं करे रिसालत बि उन्हनि जे बिले थी इहो मतिलबु बहरहाल रब तबारक बताला हिननि खे नुबूअत जे पैगाम खां वाक़िफ़ बणायो आहे बाक़ी रहियो सुनत जो मसइलो उहा सुनत नबीअ जी इन हिकु जिन्स में मुंतबक़ थींदी आहे जिन्हनि जी तौर तरह पंहिंजी इंसाननि जी तौर तरह पंहिंजी पोइ इहे सुनत में अमल कीअं कंदा इहो हिकिड़ो इश्काल आहे तंहिंजो जवाबु हीअ आहे त फिल जुमल सुनत रसल सलम जी हर कंहिं ते लाज़िम आहे जेके नबीअ जे नव में आहिनि तिन ते सुनत ई लाज़िम थी ऐं जिननि जे मथां सुनत फिल फिलजुमल माना जेके मसनून कम आहिनि उहे उन तरह कंदा जेतिरो बि थी सघे इहो ईअं मामिलो आहे उन्हनि में बिवानीत आहे इंसाननि में बि हैवानीत आहे अरब अनासर मां उहे बि मुरकब अरब अनासर मां जा इंसान बि ठहियलु आहिनि इंसान में मिटीअ जो ग़लबो आहे तंहिं करे मादो कसीफ़ थी पियो घाटो मादो आर पार नज़र नथी पवे हैवानीत इन मिटीअ ते मुरकब थी आहे ऐं जिननि में हैवानीत बाहि ते मुरकब थी आहे बाहि लतीफ़ मादो आहे आर पार नज़र हुन पए थी फ़र्क़ु एतिरो आहे अनासर बि आहिनि ग़लबो हुननि में बाहि जो आहे हिननि में ग़लबो मिटीअ जो आहे तंहिं करे सुनत जो इश्काल हरबर कोन थो पवे नबी बि आहे अलाह ताला हुननि खे पोशीदो माफ़ी रखियो आहे ख़ुशून अलाए लिखा